Nagrywam album, nagrywam album, a to dla mnie przyjemność Nie tracę czasu, zmieniam go w swoje dziecko Nagrywam album, a to dla mnie przyjemność Nie tracę czasu, zmieniam go w swoje dziecko Chillę nam grillę, nie mylić z pracą ciężką Trzymamy fason, nawet gdy płacą kiepsko Ale tak płacą też za kasą z deską Więc biegnę trasą, gdzie mi nie skacze Tętno, rapkę stapo, chce nas dać z masą czerstwą Rozkładamy parasol, każdy gasząc przekleństwo Żaden mentor, ale oddaj azą berło Od tego pasu zaraz okna pękną Nie mamy czasu na opcję harcerską Więc wrotki odpal lub sprostaj tym wersą. Nie amator, prędzej masą z potęgą By tym cieniasom rapu skasować embryo Masz w głowie ciemno to ci skapować ciężko Mi wszystko jedno muszę rapować z pętlą ah, real, ah, man radę Mamy obcekany patent Z rapem przyjemy bez litości Mamy wiarę, mamy talent Mamy może możliwości Dwóch gości chwilę Chile nam grillem, jesteś świrem Odpowiada za to twój dealer Nowa dostawa wpada na mikrofonie Grillujemy styl tu na balkonie synku Mamy tą rolę, mamy ten zaszyt Ten beat jest chory, to rapu zaszyk To chwila prawdy, więc śladów nie zatrzyk Jesteś zbyt słaby, tak. my nas tu to dom wariatów Stąd już tylko krok do kolejnych światów Ziom, szalejmy po raz kolejny Przecież dla wariatów świat jest piękny, piękny ah, Busting in the booming system. First piece of change I see, I'm gonna get one. 745, no license to drive. I ain't even got a home, I guess I live in my ride. Fuck it. Rewind. I can hear myself, but I can't feel myself. I wanna feel myself like tweet. 745, no license to drive. I ain't even got a home, I guess I live in my ride. Fuck it. Couple carrots in the ear won't hurt. Need a nice chain laying on this thousand dollar shirt cover to wreck them. My kick game just like David Beckham. Anybody in my way, I wet them. I'ma be this way till the cops come catch them. To detectives, sketch him on the sidewalk with chalk, New York's infections. Till I got taught a lesson. Couple niggas gone, couple in corrections. Hillary got 10, Ty got 15, nigga, even my kin. Got five years, bringing 19 in. I just think I used to think like them. Now they gotta live through the pictures that I send them in the pen. Hope you don't start your life where I end. DJ Tunisiano. Crew mixtape. Hołwa 3 jak w, w.